نعم تاج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى mambo kadhaa yanayomsaidia mja katika kusamehe na kuachilia mbali kule kulipiza kisasi katika udhia anaoipata kwa watu yahsunu bilmuslimi an yataammalaha ni uzuri kwa mwislamu azingatie hizi sababu minha miongoni mwa sababu hiyo ya kwanza kataja an yatafakkara alabdu fi husni thawabi alladhi wa'adahu Allah liman afa wa safaha wa kadhama alghayb وقد taqaddama dhikru ayatin fi dhalika mwanzo kabisa awe atazingatia muislamu thawabu nzuri malipo mazuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wale wanaosamehe wale wanaozuia hasira zao na tumetangulia kutaja aya na ahadith katika hilo yatosheleza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia malipo makubwa ya huyu anayesamea asema فمن عفا وأصلح فأجره على الله الله سبحانه وتعالى أميهيدك وأجرياك هو منك سميه إيكوك الله سبحانه وتعالى ذكياك كواكي كمبوك هي أجر عظيم أتكوي باتا كيشن بلي الله سبحانه وتعالى humsaidia yeye katika kuweza kusubiri sababu akijua kuwa kuna malipo kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika an ya'lama annahu idha afa wa ahsana awrathahu dhalika min salamati alqalbi li ikhwanihi wa naqaihi min ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر ajue muislamu kuwa akisamehe na kumfanyia wema yule anayemkosea basi hili matunda yake ni ku, kuufanya moyo wake uwe na salama uwe msafi moyo wake utasalimika juu ya ndugu zake ikiwa mtu aweza kumsamehe aliyemuudhi kefu yule ambaye yuko naye katika hali nzuri bila shaka hili litamsaidia katika kusalimika ule moyo wake na kuwa mweupe ule moyo wake juu ya ndugu zake kadhalika ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر moyo wake utakuwa msafi kutokamana na ghush kuwadanganya watu na kutokamana na ghil chuki dhidi ya watu wa talabil intiqam na kutaka kulipiza tu kadhalika kuwatakia watu shari ule moyo wake utakuwa safi kabisa tabia hizi mbovu zote ambazo huwepo kwa baadhi ya nyoyo ule moyo wake Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake kwa kuwa amesamehe umrithisha hili jambo katika moyo wake وحصل له من حلاوة العفو ما تزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا na hupata katika ule utamu wa kusamehe zaidi ya ule utamu ambao lau kama angelipiza au manfaa yatakuwa ni mengi ya hapa duniani na kesho akhira juu ya yale manfaa anayoyaona yatapatikana kwa yeye kulipiza kisasi على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة kwa atapata katika utamu wa msamaha zaidi ya ule utamu na manfaa tena hapa duniani na kesho akhira zaidi ya manfaa yatakayopatikana katika yeye kulipiza kisasi kwa mara nyingi sana yani yale manfaa yanayopatikana ni mengi sana adhaaf mudhaafa kwa sababu lau kama kungelikuwa hakuna manfaa katika kulipiza Allah subhanahu wa ta'ala asingeruhusu hili jambo lakini Allah asema jazaa'u sayi'atin sayi'atun mithluha kwa akaruhusu hili jambo la kumlipiza kwa sababu uko wakati mwingine kule kulipiza kama anavyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ni bora kuliko kusamehe yawezekana kuwe kulipiza ni bora kuliko kusamehe kivipi ikiwa yule mtu kazi yake ni kuwafanyia watu uadui yeye daima awaudhi watu amuudhi huyu kisha akisamewa hapa ndio iwafura kichwa uenda kwingine yomudhi mwingine hakomi yani au mfano wake ni mtu kwa mfano katika jambo la kuua faman uthira lahu min akhi sema walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja hapa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bima'ruf wa nabi ihsan akataja jambo la afu kusamehe katika mtu aliyeua Sheikh Ibn Uthaymeen asema ikijulikana kwa yule mtu ni jambo lake lile hata kama ni qatl al-khata au kwa makosa kwa mfano ampeleka gari kwa spidi ya juu sana kwa haraka ya kasi kubwa sana akasababisha ajali akafa mtu sikuwa amekusudia kumuua yule mtu kwa hapa itabidi alipe nini dia tayib amelipa dia katika kulipa dia yule bwana akasema ah mimi ndiyo sahibu dia mmemsamehe akasamewa haikupita wiki apeleka gari vile vile kwa kasi amemuua mwingine sababisha ajali akaua tena kisha ambia ah huu tunamsamehe ndio wamwambia kesho nenda kafanye tena kesho nenda kafanye tena sijui nifahamu kama huyu sasa <clears throat> itakuwa ni bora zaidi afanye nini asisamehewe ili jambo alipe ajue ile gharama kuukilipa ina uchungu na ndiyo sababu Allah subhanahu lakum fil qisasi hayatun muone katika kulipa kisasi kuna nini kuna uhai kivipi na yule mtu ashakufa kwa sababu humzuia yule mtu asije mwingine akafanya tena kile kitendo kama chake alichokifanya sio kila wakati yaweza kuwa kule kumsamehe yule mtu ni suluhisho zuri bali wakati mwingine kumfunza adabu yule mtu ili asiendelee kufanya kile kitu ni bora zaidi kwa kuna maslaha katika hili lakini hatukatai kuwa maslaha yanayopatikana katika mtu kusamehe ni makubwa zaidi haswa ikiwa yule mtu astahiki kufanya nini kusamehewa bila shaka ni makubwa zaidi قال أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه فإذا عفى أعزه الله تعالى أجو يلي مجا أن يسميه كوا هكنا يوتي أتكي لبيزا كساسي كواجيلي نفسياك كوكوا موذي وألبيزا كواجيلي isipokuwa hili jambo litamrithisha udhalilifu anaoupata ndani ya nafsi yake akisamehe Allah subhanahu wa ta'ala amtaiza na utukufu كما تقدم في الحديث ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا haimzidishii mja kwa kusamehe kwa Mola wake isipokuwa nini utukufu zaidi na zaidi anayesamehe Allahumpa izza humpa utukufu kinyume na wanavyofikiria baadhi ya watu kuwa ni udhalilifu kadhalika أن يذكر نفسه أن الجزاء من جنس العمل hili lasaidia sana katika kusamehe ukumbuke kuwa malipo ni kulingana na amali yako wa annahu yani nafsahu dhalimun mudhnibun na kuwa ye mwenyewe nafsi yake akumbuke kuwa yeye pia ni dhalim ni mwenye madhambi ajidhulumu nafsi yake na ndivyo ilivyo mwanadamu ni mwingi wa kukosea wa anna man afa anin nas afa Allahu anhu akumbuke kuwa yule mwenye kuwasamehe watu na Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe ومن غفر لهم غفر الله له من يكون غفوريه وقت مكوسا ياو كوسامي لمكوسا ليفانيوا ان الله سبحانه وتعالى هو سامي فاذا شهد ان عفوه عنهم وصفحه واحسانه مع اساءتهم اليه كان سببا لان يجازيه الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويحسن اليه على ذنوبه ويسهل عليه عفوه وصبره قال وتكفي العاقل هذه الفائده asema hapa akishuhudilia yani bimaana kwa moyo wake kuna kuwa msamaha wake kuwasamehe wale watu na kuwafanyia wema pamoja na kuwa wao wamfanyia ubaya ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuamiliana na yeye kwa namna anavyoamiliana na watu awe Allah atamsamehe na kuyafutilia mbali makosa yake na humfanyia wema wakati yeye amwasi Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala amfanyia wepesi ule msamaha wake kadhalika kusubiri kwake hili lamtosheleza yule mwenye akili kuwa ni faida yatosheleza kuwa ni faida kubwa sana kuwa wewe unavyoamiliana watu na Allah ndivyo anavyoamiliana wewe ukiwa mkarimu wasaidia watu na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mkarimu kwako wewe kukusaidia na ukiwa muovu waamiliana na watu kwa ubaya utalipwa kwa uovu wako kwa uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala bimaana ukiwa wewe ni dhalim kwa uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa hiyo dhulma unaoifanya kwa utapata jaza yako kwa ule uovu unaofanya kama vile ukifanya wema wapata jaza yako kwa ule wema unaofanya كذلك أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه pia ujue kuwa ukijishughulisha nafsi yako katika kulipiza wewe unataka kulipiza tu kitu chochote wewe unataka kulipiza jiona wajua eh, macho daima mekundu kabisa wako watu wako namna hiyo hata mtoto mdogo pia akimfanya kitu alipiza hapo hapo si mtu mzima tu aa, ah, mtoto mdogo pia akikosea kidogo yeye atakulipiza jicho ling'ara tu ye, eh, daima ha, wapoteza umri wako utapoteza muda wako ukijishughulisha na mambo hayo kwa sababu kuanzia utoke nyumbani watembea wewe utakosewa mara nyingi sana sio na binadamu hawa hawa watakukosea sana ikiwa wewe kila ukikosewa tu kidogo basi na nyinyi mtizameni mtu anayetoka nyumbani kwa mfano hao wenye magari toka nyumbani na gari yake akipita tu mahali mtu kidogo ameingia vibaya hivi afungua kioo wewe sikiza bwana wewe hivi basi mwenzake huko ubavuni anambia basi ah si umpuuze nitakubalije bwana haya akisongea mbele tuampigiwa honi bibi afungua kio wewe nini bwana uoni huku mbele kuna magari bwana apiga fujo na mtu wa nyuma huko eh baba siwachane ah wewe kumsikia bwana apiga eh wewe utaishi vipi wewe utapata tabu wewe ikiwa kila kitu kidogo wewe wajishughulisha utapoteza umri wako sana basi wewe ataenda wewe kila mahali kelele kelele kelele ambapo angekwenda pole pole anaudhiwa ah shauri yake bwana akiudhiwa ah achana naye bwana nenda shughuli zake ata ataweza kuchunga muda mwingi sana wake kutokana na upuzi kama huo hata katika da'wa weangalia katika da'wa kuna watu wangapi ambao hawafahamu wala hawana elimu wawazungumza kwa ubaya wale wanaofahamu na kuwa na elimu wangapi ikiwa wewe kila anayesema wewe wataka kumjibu utapoteza muda kiasi gani itakuwa kazi yako wewe na majibu tu hakuna kitu utasomeshwa katika dawa tu angalia na ndiyo kukasema ule msemo ikiwa kila mbwa akibweka utampiga jiwe mawe atakuwa ghali mwisho atakuwa na bei ya dhahabu kila mbwa akibweka wewe wapiga tu a ah, a ah. wakati mwingine lile jibwa likiwa kubwa sasa chukua bloki kubwa mpige nalo muondoe pale lakini kila kijibwa kikibweka koko nini wewe umeketi wapiga tu utapoteza umri wako yani mtu tu akikuzungumza wewe kwa ubaya basi wewe wajibu tu ah sio ndio kuna watu wengine huyu atakaradhi huyu usimfanyie wewe <laughs> mfanyie wewe hata kupoteza muda wetu ah waangalia tu ikiwa ni kichwa cha nyoka basi sawa utapiga nyundo umudie mbali na nyoka basi kwisha lakini mkia mkia huku atahabari habari na hawa kama hawa puuza nenda mbele puuza kwa si kila kitu cha kujishughulisha wewe na zaidi samee mtu akosea kitu ah shaisha basi yaishi wallahi utaishi na raha sana na utachunga muda wako mwingi sana qala ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه ikiwa wewe kila kitu alipiza muda utapotea na moyo wako utakuwa ni wenye kuufarikisha kuusambaratisha wafikiria mambo mengi una dhiki nyingi wafatahu min masalihi ma la yumkinu istidraku na atapoteza katika mambo ya maslaha na yeye ambayo hawezi kuyadiriki ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم na huku kupoteza wakati wake msiba wake ni mkubwa zaidi kuliko ule msiba wa udhia unaopata kwa watu msiba wa kupoteza umri ni mkubwa zaidi ukawa wapoteza juhudi zako kwa watu ambao lau kama ungesamehe na kuacha ungefanya mambo ya faida kubwa na maslaha kwako wewe فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام kwa akisamehe na kusahau yale mambo anayofanyiwa ya udhia moyo wake upata faragha kadhalika mwili ya nafsi yake ambao ni muhimu zaidi kwake yeye kuliko kulipiza kisasi kwa si lazima ulipize si kila kitu unachofanyiwa wewe unataka kulipiza tu kuna mengi mengi ya kuyawacha na kusamehe na kupuuza sababu utashughulishwa ikiwa akili yako yote yazunguka katika nitalipiza vipi yani wewe wapanga nyumbani utalipiza vipi siku hiyo watoka siku ya kulipiza tu usipoteza umri upoteza wakati wako bure kabisa kuchunga wakati wako utauchunga vipi kwa mambo kama haya kusamehe wacha tu samehe bwana umefanyiwa jambo mtu amekukosea nafsi yako acha tu maadamu iliyokosewa siyo da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala samehe tuache mambo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 الله فيك